الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله internet stranica Minber وحماك أبغي يا إلهي راجعا منك قل هذه سبيلي أدعو ovo je put moj. Ja pozivam ka Allahu, imajući jasnu dokaz da ja i svaki onaj koji me slijedi i neka je hvaljen Allah. Ja njemu nikoga ne smatram ravnim. Islamska internet stranica Minber. كلما فتح زهر أو سراب ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير Neka među vama bude oni koji će na dobro pozivati i tražiti da se čini dobro, a od zla odračati.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 I to je najveća blagodat koju Allah Đelešanu može podariti ljudima na ovoj zemlji. Jer skupovi u kojima sjede muslimani poučavaju se ajetima uzvišenog Allaha Đelešanuhu i riječima njegovog poslanika sallallahu alaihi sallam su glavna okosnica za povećanje njihovog imana. A cilj čovjeka od njegove vjere jeste da mu se poveća njegov iman. Jer je to ono što ga približava Allahu Đelešanu. A kada se rob približi Allahu Đelešanu, postigao je svoj cilj na ovoj zemlji. Zato treba, draga moja braćo, iskoristiti vrijeme i priliku koju čovjek ima. Danas je ima, možda je sutra više neće imati. Bileži Ibn Abdul Ber u svome dijelu džamio Bejanil ilmi o fadlihi sa vjerodostojnim lancem prenosilaca od rađa Ibn Sam'ana Esehmija da je rekao jednog poznatog tabijina kaže doći će ljudima vrijeme da će jedan od njih ugojiti svoju jahalicu i to dobro je ugojiti, pa da će uzjahati na nju i kružiti po raznim mjestima po zemaljskoj kugli, a neće moći naći čovjeka da mu kaže da li je nešto što čini sunnet ili nije sunnet. Nego će ljudi nagađati. Pa će kazati neko mislim da je to sunnet, a drugi će kazati mislim da to nije sunnet. Neće naći čovjeka jednog jedinog učenog koji mu može kazati to dijelo koje ti činiš sunnet je ili nije sunnet. I bilježi imam Tirmizi i Hakim i Bejheqi od Abdullaha ibn Mes'uda radijallahu anhu da je rekao kaže doći će vrijeme kada će Allah Želešanu uzdignuti znanje od ljudi. Pa će se dvojica razići oko farza jednog. Razići će se dvojica oko farza Jedan će kazati da je dotično djelo farz, a drugi će kazati da nije. No međutim, neće moći naći trećeg čovjeka koji će među njima presuditi i kazati im to što činite je obavezno ili nije obavezno. Farzovi se neće poznavati. U pojedinim hadisima se navodi kod Ibnu Mađe da je poslanik sallallahu alaihi wasallame nagovijestio da će se toliko islam habati da će od islama ostati samo la ilaha illallah. Ništa više. Da ljudi, da ljudi neće znati ni šta je namaz, ni šta je post, ni šta je zekijat, ni šta je hađ. Draga moja braćo, povećanje čovjekovog imana je njegov glavni i osnovni cilj na ovoj zemlji. Da mu se poveća iman i da se približi svome gospodaru, a za vođel. Kaže poslanik sallallahu alaihi wasallam u hadisu koga je zabilježio imam Tirmizi, Nesai ibn Mađe ima i Hakim i drugi sa vjerodostojnim lancem prenosilaca. Kaže, kada čovjek, Allahov rob, učini jedno loše dijelo, Allah Đelešanu na njegovo srce stavi jednu tačku. Pa kako čini ta loša dijela, tako Allah Đelešanu povećava broj tih crnih tački na njegovom srcu. Pa ako se prođe toga i ako se pokaje i prestane, i ako od Allaha Đelešanu pokajanja i te obe traži, a u jednoj predaji i bude činio dobra djela, jer braćo ne vrijedi da se samo čovjek pokaje i da ne čini dobra djela. Islam se sastoji iz dva djela, iz riječi i djela. U riječ ulazi također ubjeđenje u srcu. Nema Islama bez djela. Onaj ko učini, znači te obu Allahu Đelešanu pokaje se i bude činio dobra djela, Allah će Đelešanu takvo srce očistiti. Zar nije Allah Đelešanu rekao Wa inni lagafarun limen tabe wa amene wa amine saliha thumme hteda. A ja sam milosti onome ko se pokaje i vjeruje i bude činio dobra djela. Potom bude upućen, potom bude na uputi. Da bi čovjek bio na uputi mora ispuniti ove tri stvari. Da se pokaje Allahu Đelešanu od djela koje je učinio, da iskreno vjeruje i da čini dobra djela. I tako on će uzvišeni Allah Želešanu oprostiti. A ako se čovjek ponovo vrati da čini vaša djela, onda će, kaže poslanik sallallahu alaihi sallam, ponovo njegovo srce da pocrni. I to je onaj ran koga je Allah Đelešanu spomenuo u Kur'anu, kada kaže Azze ođel, Kella bel rane ala kulubihim ma kanu jeksibun. Ne nikako, već je srca njihova prekrilo ono što su oni činili. Grijesi, draga moja braćo, prikrivaju ljudska srca i zastiru ih od Allaha Đelešanu. Ta srca koja su najvažniji organi u ljudskim tijelima. Ako se srce pokvari, sve se pokvarilo. A ako je srce ispravno, ispravno je i cijelo tijelo. Kaže Abdullah ibn Mubarek radijallahu anhu kako bilježi imam El Bejheqi u šobu limanu sa vjerodostojnim lancem prenosilaca, kaže ovaj veliki islamski učenjak i pobožnjak, koji je umro 181. hijđanske godine, Rejtu zunube tumitul kulub, kaže vidio sam i znam da grijesi umrtljuju ljudska srca. O jetbeu hazdulu idmanuha, a onaj ko se pravo oda griješenju i bude kronični griješnik, kaže takav će biti u poniženju. O terku zunubi hajatul kulub, a ostavljanje griješenja prema Allahu Đelešanu u tome je život srcima. O hajrun li nefsike aisyanuha, a tebi je najbolje da budeš nepokoran svojoj duši koja te navodi, koja te navodi na zlo. I kaže poslanik sallallahu alaihi wasallam u hadisu koga bilježi imam hakim i tabarani sa dobrim lancem prenosila sa kako kaže imam i hafil al-Iraqi kaže inna limane le jahlaku fi džavfi ahadikum kema jahlaku saub kaže u istinu se iman nekog od vas u nje, njegova duša i taj iman se haba i prolazi kao što prolazi odjeća nekog od vas فَسْأَلُ اللَّهَ أَنْ يُجَدِّدَ الْإِيمَانَ fi قُلُوبِكُمْ I zato kaže, molite Allaha Đelešanu da obnovi vaš iman u vašim srcima. Molite Allaha Đelešanu da obnovi taj iman da biste bili bliski svome gospodaru Azza wa Đel. Kaže El Mikdad ibn Lesved u hadisu koga bilježi ima Mahmed i Taberani i drugi sa ispravnim lancem prenosilaca, le kalbu bni Adem esrau te kalluben min el qidri i da steđme galijana. Kaže, srce čovjekovo je prevrtljivije od vode koja ključa u loncu. Zato čovjek mora moliti Allaha Đelešanu da učvrsti njegovo srce na istini na pravoj vjeri. Ja mu kallibel kulub, sebit kalbi ala dinik. O ti koji okrećeš ljudska srca, učvrsti moje srce na tvojoj vjeri. Tako je Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam dovio svome gospodaru na seđdama. Draga moja braćo, ove večeri uz Allahovu tebarake wa ta'ala pomoć govorit ćemo o najboljoj temi o kojoj se može govoriti. Govorit ćemo o namazu. Ponovo o namazu. Jer je namaz stup vjere. Stup na kome sve počiva i stup na kome sve završava. Kaže poslanik sallallahu alaihi wasallam u hadisu koga bilježi ima Mahmed sa dobrim lancem prenosila sa Es salatu hajru maudu'u Namaz je najbolja stvar o kojoj se može govoriti. Najbolja tema o kojoj se može govoriti je namaz. Nema ništa bolje od toga. I kaže poslanik sallallahu alaihi wasallam u jednom hadisu koga je vjerodostojnim ocijenio šejh Albani Ma enzeltu male illa li iqameti salah. Savi meta koji je Allah Žešanu spustio od blagodati na ovoj zemlji jeste da bi čovjek obavljao namaz. I da bi time uspostavio ovaj najvrijedniji obred. Najvrijedniji praktični obred koga je uzvišeni Allah Đelešanu propisao. Islamski učenjaci se, draga moja braćo, spore da li je onaj ko ostavi namaz vjernik ili nevjernik. Dovoljno je namazu vrijednosti i dovoljno je kazati o vrijednosti namaza da je onaj ko ostavi namaz spore se naši islamski učenjaci i pravnici da li je taj čovjek jedan od nas da li je musliman ili je on nevjernik, jedan od njih. Dovoljno je vrijednosti namaza. Ne treba ništa više od toga. Kaže Abdul Haq ili špili u svome dijelu kitabu salah u ahkamuha kada je govorio o onome ko ostavi namaz kaže onaj ko ostavi namaz iako možda nije kafir zbog toga dijela to je mišljenje ovoga učenjaka kaže on svojim nogama i svojim stopalima ide prema kufru, iako to ne osjećao. Takav priprema svoje tijelo za vatru džahennemsku, za vječnu džahennemsku vatru, ko ostavi namaz, ko ostavi taj praktični obred. Zar nije Allah Đelešanu ukazao, kada su oni muđrimi i oni nepravednici ušli u vatru, pa kada ih je pitao zbog čega su završili u vatri, ma kum fi sakar, Ovo su riječi poslanika, alaihi salatu veselam. Kaže, nisam spustio i metak ljudima, i metak, ni za što drugo nego da bi obavljali namaz. Ma selak jakum fi sakar. Šta vas je to dovelo u džehennem? Šta vas je to dovelo u vatru džehennemsku? Pa je prva stvar koju su spomenuli i prvi razlog zbog koje su završili u vatri džehennemskoj, kažu, nismo klanjali, nismo namaz za Allahu Đelešanu obavljali. Ma sarakakum fi sakar. Kalu lam nakum min al-musallin. Mi nismo klanjali, mi Allahu dželešanu nismo sećde činili. Nikada Allahu dželešanu svoje čelo na zemlju spustili nismo. Nepravednici smo i nepokornici prema sebi bile. Draga moja braćo, govorit o namazu, o tome svjetlu koga ćete naći u tri kuće. U kući Dunjaluka, u svome kaburu i na ahiretu kod Allaha Đelešanu. Onaj ko bude obavljao nama, znači će smiraj u svojoj duši na ome svijetu. Kaže Allah Đelešanu, Ela bi zikri Allahi totme innul kulub. U istinu sa spominjanjem Allaha Đelešanu smiruju srca. Smirenje srca. A nema većeg spominjanja Allaha Đelešanu i zikra od namaza. I nema vrijednije stvari koju čovjek može učiniti koju čovjek može učiniti od namaza. Najvrijednija stvar koju čovjek može na ome svijetu učiniti, on svojim izborom je namaz. Jer čovjek ne može šehadet dobiti svojim izborom. To je Adalaha Đalešanu daje to kome hoće. No međutim, namaz može obaviti ako želi. I zato je najvrijednija stvar koju može učiniti na ome svijetu jeste namaz. Da klanja Allahu Đelešanu. Svjetlo na Dunjaluku svjetlo u kaburu. Bileži imam Abdul Razak, Ibn Ebi Šejbe, Ibn Ebi Asim u svome sunenu, imam Hakim, imam al Bejheqi, o El Iatikadu sa vjerodostojnim lancem prenosila sa Odebi Ebi Hureyre, radijallahu ta'ala anhu da je kazao, kaže poslanik sallallahu alaihi wasallam, kaže kada vjernik čovjek umre, kada ga stave u kabur, dođu mu meleki da ga ispituju pa stane namaz kod njegove glave, a stane post sa njegove desne strane i zekijat s njegove lijeve strane. Stanu sva njegova dobra djela kod njegovih nogu. Pa kaže namaz ovome sa čovjeku ne može prići od glave. Ja ne dozvoljavam. Ne dozvoljavam da se kažnjava od glave. Kako da se kažnjava od glave kada je ta glava Allahu Đelešanu na srždu padala? Pa kaže post, ja ne dozvoljavam da se prilazi s njegove desne strane. Tako zekijat ne dozvoljava da se prilazi s lijeve strane, a ne dozvoljavaju sva ta dobra djela da se prilazi sa njegovih nogu i da biva kažnjavan. Pa će ga meleki upitati šta ti kažeš o ome čovjeku koji vam je poslan. A njemu će se učiniti da sunce zalazi. Učinut će mu se sunce tamo negdje na obzorju da zalazi. Pa će kazati sačekajte da klanjam sačekajte da klanjam akšam namaz. Takav čovjek je na dunjalu ko Allahu Želešanu klanjao, znao je kada sunce zalazi da je vrijeme akšam namaza. Pa kada je u kaburu se našao, kaže melekima, sačekajte da klanjam. Pa su mu kazali, klanjaćeš ti, samo nam odgovori ovo što te pitamo. Odgovori nam. Pa je kazao, taj čovjek koji nam je postan, to je Muhammed, Rasulullah, Allahov vjerovjesnik i poslanik, sallallahu alaihi wasallame donesite salavat na poslanika sallallahu alaihi wasallam. To je Allahov vjerovjesnik alaihi salatu veselam koji nas je poučio svakom dobru. Uputio nas na dobro i na hajr. Pa će mu kazati meleki pogledaj ovo mjesto. Pa će pogledati mjesto u džennetu koje mu je pripremio Allah dželašanu Pa će se obradovati nakon čega više nema radosti. Nema veće radosti od te kada se kaže robu da je okončao i da će u džennet. Pa će mu Allah Želešanu da bi povećao njegov nijemet u njegovoj duši, pokazat će mu mjesto u džehennemu koje mu je bio pripremio da je bio nepokoran. Pa će mu biti još draže to što ga Allah Želešanu uveo u, u džennet. A kaže kada se dođe kjafiru u kabur, nema ništa oko njega, sve slobodno. Vatra prilazi odakle hoće da ga prži. Pa kada ga upitaju šta kažeš o ome čovjeku koji vam je poslan, kazat će ha, ha. Čuo sam ljude da govore svega i sa čega. La edri, la edri. Ne znam ja, ne znam. Ne znam ko je to bio, sva što su govorili. Govorili su da je čarobnjak. Govorili su da je lud. Govorili su da je ovaj, govorili su da je onaj. A ja sam ponavljao skupa sa njima. Pa će mu pokazati mjesto koje je Allah Želšanu pripremio u džehennemu. Pa kad to vidi, izgubit će nadu. I znaće da je propao. A da bi Allah Đelešanu još više povećao njegovu propast, pokazat će mu mjesto u džennetu koje mu je bio pripremio da mu je bio pokoran. Pa će još više biti nesretan i još više izgubiti nadu u Allahu Đelešanu milost. I tada će se njegov kabur stjesnuti da će njegove kosti, kaže poslanik sallallahu alaihi vseleme, jedne kroz druge prolaziti to mu je nagrada u kaburu. A na sudnjem danu kada vidi vatru džehennemsku i ono što je Allah Đeršanu pripremio, kazat će gospodaru moj, ne daj da nastupi sudnji dan, nemoj da nastupi sudnji dan, ostavi me u ovoj vatri u kaburu vječno, jer je ona blaža od vatre džehennemske. Namaz. Prošao je poslanik sallallahu alaihi wasallame pored jednog kabura koji je friško zakopan. Pa je kazao, dva rekiata dobrovoljnog namaza koje vi obavljate sada, su draže ome čovjeku, ome kaburu da ih ima, nego cijeli i što je na njemu. Samo dva rekiata dobrovoljnog namaza. Šta mislite onda šta je sa farzovima koje je Allah Đeršanu propisao? Ako su dva rekiata dobrovoljnog namaza draža tome čovjeku od Dunjaluka i svega što je na Dunjaluku i svega što je u ovoj zemlji od vrijednosti, od blaga i od zlata koje i ne znamo. Kaže šehhul Islam ibnul Kajim rahmetullahi alehi za, u svome dijelu Kitabu Ruh zabilježio je, kaže imam El Halili u svome dijelu El Iršad od skupine učenjaka Selefa da su pripovjedali da je jedan od učenjaka uzjahao svoju devu i izišao na put da traži znanje. Da sluša hadise od tih prenosioca koji prenose. Pa kada je došao i kada je put umorio, došao je do jednog mjesta, do jedne doline i sišao je sa svoje deve. Klanjao je Allahu Đelešanu u dva rekiata, I nakon toga se malo naslonio i zatvorio oči. Pa je zaspao. U snu je vidio toga čovjeka koji se nalazi u tome kaburu da mu kaže Ustani i klanjaj. Čovječe, ustani i klanjaj. Vi stanovnici na zemlji koji ste živi, vi koji ste stanovnici na zemlji, vi ne znate. Odnosno kaže vi znate ali ne radite. A mi koji smo stanovnici u kaburojima, mi znamo ali ne možemo raditi. Rado bi smo mi klanjali ta dva rekiata, ali ih ne možemo obavljati. Ta dva rekiata kaže, da je vidio toga čovjeka koji u kabru da mu kaže, ta dva rekiata koja ti obavljaš, draža su mi od Dunjaluka i svega što je na Dunjaluku. Samo dva rekiata koja obavljaš. Draga moja braćo, namaz je svjetlo. Namaz će biti svjetlo čovjeku. Na sudnjem danu, kada neće biti drugog svjetla mimo Allahovog dželešanu, ono će mu svjetleti. Kaže poslanik sallallahu alaihi wasallam u hadisu koga je zabilježio ima muslim u svome sahihu. Kada Allahov rob ustane kaže da klanja namaz. Kaže kada izapere svoja usta i svoj nos iziđu svi grijesi koji su u njegovim ustima i u njegovom nosu. Kada opere kaže svoje lice, tada kaže svi njegovi grijesi silaze sa njegovog lica i kapaju kao što kapi vode kapaju sa krajeva brade. Pa kaže kada opere desnu ruku, tada kaže grijesi sa ruku izlaze kao što izlazi voda koja kafa sa njegovih prstiju. Tako ruke. A kada potare svoju glavu, kaže tada grijesi padaju sa krajeva kose sa njegove glave. I kada opere noge do članaka, kaže grijesi njegovi padaju sa njega kao što pada ta voda sa krajeva prstiju. I ako nakon toga ustane, kaže da Allahu Đelešanu klanja samo dva rekiata dobrovoljnog namaza, kada preselami, mi, izišao je iz namaza kao onoga dana kada ga je majka rodila. Čistog grijeha. Nijednog jedinog grijeha nema. Ako neko pita kako da se pokajem Allahu Đelešanu i kako da dođem do Allahovog zadovoljstva, evo puta i evo načina. Za par minuta da Allah Đelešanu čovjek oprosti njegove grijehe koje je počinio. Kaže Enes ibn Malik radijallahu anhu da je Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao Kaže Allah Đelešanu ima svoga meleka. Ima jednog meleka na nebesima. Koji kaže kada god Ezan zauči na zemlji, taj melek kaže Ja beni Ademe kumu ila nina, niranikum eleti eukadtumuha ala enfusikum. Kaže o sinovi Ademovi, ustanite svojoj i likat toj vatri koju ste upalili. Pripremili ste tu vatru za svoja tijela, pa je ugasite. Fe et fiuha bis sala, ugasite je namazom. Namaz gasi vatru koja je pripremljena na čovjeku. I došlo je u pojedinim predajama da stanovnici nebesa ne čuju od stanovnika zemlje ništa osim ezana. Kada se zauči ezan na zemlji, tada stanovnici nebesa čuju taj ezan. I to je jedino što znaju od stanovnika zemlje. Ne znaju šta se dešava mimo toga. Zato su velike nagrade obećane Muezinu. Zar neće Muezin biti najdužeg vrata? Zar nije poslanik sallallahu alaihi oseleme kazao onaj ko uči ezan 12 godina, obećan mu je džennet? Sve vjerodostojni hadisi od poslanika sallallahu alaihi oseleme. I zato dio učenjaka kaže u komentaru Allahu i Đelešanu riječi وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ kažu da, da je to mu jezin. A ko ljepše govori od onega koji Allahu poziva i dobra djela čini i kaže ja sam musliman. Poziva Allahu, kaže dio učenjaka da je to mu jezin. Jer on poziva ljude, on poziva ljude na namaz. I to je ono što čuju stanovnici nebesa, od događaja i dešavanja koja se događaju na ovoj našoj zemlji. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme u hadisu koga bilježi Imam Ahmed u svome musnedu sa dobrim lancem prenosilaca, kaže namaz briše od grijeha ono što je ispred njega. Ono što se desilo prije toga namaza, namaz to briše i sapira, i sapira to sa čovjeka. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme u hadisu koga bilježi Imam Ahmed u svome musnedu sa dobrim lancem prenosilaca, kaže namaz briše od grijeha ono što je ispred njega. Ono što se desilo prije toga namaza, namaz to briše i sapira to sa čovjeka. Bileži imam tabarani sa vjerodostojnim lancem prenosilaca da je poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao tahterikuna tahterikun Fe ida salejtumu subha gaseletha. Kaže, vi ćete se utapati u svojim grijesima. U grijesima koje činite u nepokornosti. Pa kada klanjate sabah namaz, Allah Želešanu to sve sapere, kao da ništa niste učinili. Summe tahterikune tahterikun, fe ida salajtumu zuhre gasaletha. Summe tahterikune tahterikun, fe ida salajtumu l'asre gasaletha. I tako ćete se utapati u grijesima, sve do podne. Pa ćete klanjati podne, pa će vas Allah Đošanu očistiti. Tako do ikindije, tako do akšama. Thumme tahterikune tahterikun, fe i da salajtom ali šae, rastane ta. I tako do jacije, činite se grijehe, pa kada učinite te grijehe i budete klanjali nakon toga, Allah Đošanu vas očisti od tih grijeha koje ste činili. Thumme tenamun, fela yuktabu alejkum hatta testejkidu potom ćete zaspati, a neće vam se ništa više od grijeha pisa dok ne ustanete. I opet sutra do novog dana. Vidimo kako Allah Đelšanu čisti čovjeka od njegovih grijeha kroz taj namaz. Kroz taj najvrijedniji praktični obred koga je uzvišeni Allah Đelšanu propisao ljudima. Ovdje je, braćo, jedna stvar nužna da se napomeni, da, što, da se ukaže na nju. Kazali smo da uzimanje abdesta čisti čovjeka od njegovih grijeha, da izlaze grijeh sa njegovog tijela. Kada čovjek ustane na namaz i propisno se abdesti, on se očisti od grijeha. E sada taj namaz koji obavlja, dijelo tog namaza više neće biti čišćenje od grijeha, nego će biti povećanje njegovih stepeni kod Allaha Đelešanu. Jer je on tim namazom koga je učinio, očistio se od grijeha, odnosno tim abdestom, a namaz koji čini, biva njemu povećanje stepeni kod Allaha uzvišenog Tebarake o Teala. Jer ga abdest čisti od grijeha. U pojedini se predajama kaže da grijesi koji su ispod noktiju da izlaze na polje. I kada se čovjek tako očisti čist, stane spred Allaha, onda ga samo njegov namaz diže Allahu Đelešanu i približava ga njegovoj milosti. Azze Đel. Kaže Tariq ibn Šihab, kaže, boravio sam jedne prilike kod Selmana el Farisije. Htio sam da vidim kakav je to Salman el Farisija. A, pobožnjak i šta to čini po noći. Kaže pa je ustao i klanjao dva rekiata i ponovo se vratio, vratio nazad i zaspao. Pa ovaj Tariq ibn Šihab kao da nije vidio ono što je očekivao da vidi. Smatrao je to da je to malo. Očekivao je nešto puno više. Pa je kada je to spomenuo Selmanu al Farisi, kaže mu Selman, pazite dobro na ove propisane namaze koje vam je Allah Želšanu propisao, pa oni čiste čovjeka od grijeha. Oni ga čiste od grijeha i sve ono što je učinio između tih namaza, oni ga čiste. Nije Salman el Farisija nastojao da puno klanja, jer Allah Želešanu braće od ljudi hoće kvalitet. Neće samo kvantitet dva rekiata Allah Želešanu za dva rekiata očisti čovjeka od griha. Kao na dan kada ga je majka rodila. A neko može klanjati stotinu rekiata i neće mu to vrijediti kod Allaha Želešanu. Jer kaže Sufjane Seuri da će dva čovjeka stati jedan pored drugog u namazu. Rame uz rame, stopalo uz stopalo. A kaže između njihovih namaza kao ne, između nebesa i zemlje. Jer je ova iskrena Allahu Želešanu, a ovaj nije takav. Zar nije poslanik sallallahu alejhi ve sallam je kazao u hadisu koga bilježi ima nebu Davud i imam Ibnu Hibban sa vjerodostojnim lancem prenosilaca da će čovjek klanjati namaz, a od njegovog namaza mu se neće upisati nego jedna desetina ili jedna devetina ili osmina ili sedmina ili šestina ili petina ili četvrtina ili trećina ili polovina. A neko možda završi namaz pa nema ništa. A neko završi namaz pa ima grije od tog namaza. Jer je obavljao namaz na nepropisan na način. Čuvajte ove namaze, kaže Selman er Farisija, pa oni vas čiste od grijeha. Oni su vas, vaš zalog i zalog vašeg uspjeha kod uzvišenog Allaha, te barake o teala. Nema, draga moja braćo, nema ponosu, nema ponosa ovome umetu bez namaza. Ne može doći ovaj umet do svoga prosperiteta i do svoga napretka i do svoga kajra i do boljih dana osim kada uspostave na namaz na način kako je to Allahov poslanik alaihi salatu wasalam propisao. I kada braćo vidite čovjeka u današnjim danima, u ovim teškim momentima, kada se muslimanska krv proljeva, ako ga vidite da poučava ljude jednom propisu od namaza, znajte da je taj čovjek na hajru i na dobru. I znajte da taj čovjek žudi i žuri za uspostavljanjem islamske države. Ako neko pita kako, Kako to? Pa sada se krv lije. Kazat ću vam kako. Za nije poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao da je najbolji, najbolja stvar o kojoj se priča namaz. Za nisu najopširnija fikska djela vezana za namaz. Za nisu ashabi izišli jedne prilike kako bileži imam Ahmed, imam muslim u svome sahihu od hadisa Aisha radijallahu anha da su izišli na u bitku, na, na tebuk, Pa da su ashabi na bitki na Tebuku pitaju poslanika sa sve o pregradi u namazu. Kolika treba biti? Pa im kaže poslanik treba biti kao jeli, podlaktica od ruke. U džihadu pitaju o namazu. Jer je namaz stup vjere. Dok džihad nije jedan temeljni stup vjere. Da je Allah Želešanu ukazao Elezine im mekennahum fil ard Eqamu salat one koje kada učvrstimo na zemlji, obavljaju namaz. Učvrstenje na zemlji neće biti nego sa islamskom državom. To je nemoguće. Nemoguće je da muslimani budu čvrsti, da imaju čvrsto tlo pod svojim nogama, osim šerijetskom zemljom. A ovdje Allah šeru kada, kada im učvrstimo, kada ih učvrstimo i damo im šerijetsku zemlju, obavljaju namaz. Ako ostavi namaz, nema tog učvršćenja. I neće Allah Želešanu učvrstiti jedan umet, i neće mu dati da bude priznat kod drugih umeta nevjernički, osim kada uspostavi namaz. Namaz zbog koga je Allah Želešanu spustio sve hajrate i sva dobra na ovome, na ovome svijetu. Naše džamije su prazne. Kako u matici, tako i mimo toga. Tako i mimo nje. Džamije su prazne da su naše džamije pune i da se nalazimo u džamijama i da se obrazujemo u džamijama i da Allahu vjeru učimo u džamijama, da li bi bilo dovoljno u jednom mjestu koje ima između 20, 30 ili više hiljada stanovnika, da li bi bila dovoljna jedna, dvije ili tri džamije koje sve skupa ne mogu primiti nekoliko stotina klanjača? Sigurno da ne bi. Džamija poslanika sallallahu alaihi wa sallam se proširivala četiri puta za vrijeme hilafeta Ebu Bekra. Četiri puta. Koliko je bio hilafet Ebu Bekra? Dvije godine i nešto. Dvije godine i tri mjeseca. Svako pola godine su proširivali džamiju. Zbog čega? Sigurno zbog klanjača i zbog generacija koje su se odgajale u džamiji. Jer se ne može čovjek odgojiti na ulici i ne može se odgojiti pred televizorom. Može se samo pokvariti, naravno kako se može odgojiti u džamiji. Jer je odgoj u džamiji, jer je poslanik sallallahu alejhi ve selleme odgajao svoja sahabe u džamijama. Odgajao ih kroz namaz. Kolo generacije i napravio šerijatsku državu za 23 godine, za manje od četvrt stoljeća, kakvu nije dao nikad nikome. Nikada ni jedan poslanik nije imao takvo učvršćenje koje je imao naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Uz namaz Ovi su ljudi i ove generacije dobro razumjele vrijednost namaza i vrijednost džamija i vrijednost dolaska u džamije. Kaže Ebu Ubejdillah el Qawariri kaže nikada nisam propustio sabah i jaci u džematu. Nikada. Ako nije propustio sabah i jaci u namazu džematu, a to su najteži namazi u džematu, ponaročito za munafike, i za lice mjere, onda druge namaze također nije propuštao. Jer je nemoguće da čovjek non stop klanja sabah i u namaz, a da druge namaze propusta. Kaže, pa su mi jedne prilike došli gosti. Pa sam se zabavio sa njima i kaže, kada sam pošao u džamiju i kada sam stigao do džamije, kaže, zatekao sam ljude da su, da već izlaze, da su završili. Kaže, pa sam počeo da idemo džamije do džamije, da tražim mesčid gdje mogu klanjati jaciju. Kaže, pa nisam uspio naći. Gdje god da dođem, zateknem ljude u džami da su već završili namaz. Kaže, pa sam se vratio žalostan, vratio sam se plaćući svojoj kući. Kaže, pa sam rekao, kazao je poslanik, sallallahu alaihi wasallam, u hadisu, koga bileže Buharija i Muslim, namaz u džematu je bolji za 25, a u drugoj predaji za 27 puta od pojedinačnih namaza. Kaže, tako mi Allah večeras ću klanjati jaciju 27 puta. I uzeo je klanjao jaciju 27 puta. Da bi dostigao tu vrijednost. Pa je legao na večer i zaspao. Pa je vidio u snu jednu skupinu ljudi koja jaše na brzim konjima ispred njega. A on jaše na mazgi. I udara tu mazgu da istigne. Ali nikako da istigne. Nakon toga jedan od otih ljudi se okrenuo i kazao Ja eba ubejdillah, la tabri bil bagla. Kaže, nemoj udarati mazgu. Nemoj je udarati. Ne možeš ti nas stići. Kaže, zbog čega vas ne mogu stići? Kaže, mi smo klanjali jaci u džematu. Ti jesi klanjao jaciju 27 puta, ali Allah Đelšanu nije tebi propisao da klanjaš je 27 puta, nego je propisao da je klanjaš jednom, ali na način kako je to propisao Allahov poslanik. Jedan put je preče nego da si cijelo večer klanjao, cijelog života da klanjaš, ne možeš ti to više stići. Ta je nagrada posebna za džemat. Ti možeš klanjati jedan put i da imaš jednu nagradu, ako si već opravdano propustio namaz. Zato Ibn Mesaud radijallahu ta'ala anhu govorio, namaz u džematu je poslanikova praksa. Ako ostavite tu praksu i budete kanjali u svojim kućama, zalutat ćete. To je uputa poslanikova, alaihi salatu wasalam. Bileži ima Mahmed braće u svome musnedu sa ispravnim lancem prenosilaca da je u vrijeme poslanika sallallahu alaihi wasalame da su bila dva brata. Da je jedan od njih bio bolji, a drugi bio je slabiji musliman onaj koji je bio slabiji musliman, on je ostao da živi nakon ovoga 40 dana. 40 dana je duže živio od svoga brata koji je bio bolji musliman od njega. Kada je umro ovaj drugi čovjek, to je spomenuto poslaniku sallallahu alaihi wa sallame. Pa je rekao Allahov poslanik alaihi salatu wa Kaže, taj čovjek, taj njegov brat koji je ostao iza njega, klanjao je više od njega. Kaže, šta vi znate od toga šta mu je Allah Žršanu dao o stepeni zbog ti namaza koje je klanjao, a ovaj ih nije klanjao. Ostao je nakon njega. A u drugoj predaji koji je također zabilježio ima Mahmed u svome musnedu, kaže, Talha ibn Ubejdillah, kaže, bila su dva čovjeka koja su primila Islam zajedno u vrijeme poslanika sa osrem. Jedan od njih je bio bolji od svoga brata. Ovaj što je bio bolji izišao jedne prilike u džihad i poginuo na Allahovom putu. A ovaj koji je bio stariji musliman ostao je nakon njega još godinu dana. Kada je umro, ovaj drugi, kada je preselio, Talha ibn Ubejdillah je došao kod poslanika i kazao mu. Allaho poslaniče kaže, ja sam vidio u snu da je ovaj čovjek koji je živio nakon svoga brata godinu dana, da je pretekao svoga brata u džennetu. Pa kaže poslanik, sallallahu alaihi wasallame, zar kaže, nije postio nakon njega Ramazan. Nakon toga svoga brata koji je preselio u džihadu. Kaže, jeste. I kaže, zar nije klanjao šest hiljada i nekoliko stotina rekiata, kažu jeste Allahov poslaniče. Kaže, on je dostigao sa svojim namazima ono što nije dostigao njegov brat. Ono što nije dostigao njegov brat koji je poginuo na lahom putu. Ovo su riječi poslanika, sallallahu alaihi sallam. U preda Ibnu Mađe, koja je također vjerodostojna, kaže između njih dvojice je kao između nebesa i zemlje. Onaj koji je klanjao godinu dana nakon onoga koji je vodio džihad, dobio je stepene koji se razlikuju i koji su veći u odnosu onoga svoga brata, kao što je razlika između nebesa i zemlje. Pogledajte kakve stepene Allah Želešanu može dati svome robu zbog namaza. Jer je namaz tub vjere, osnovna nit između roba i Allaha Želešanu. Kada se prekine ta nit, nema više nakon toga vjere. Kazao je poslanik sallallahu alejhi ve selleme da će se islam kidati jedna halka po halka. Kada se god jedna halka otkine, muslimani se uhvate za onu koja slijedi. Prvo kaže što će se prekinuti jeste hukm koji je Allah Žešanu objavio. Jeste sud po Allahom Žešanu šerijatu. To je prvo što je nestalo. A zadnje što će ostati od vjere je namaz. Kada nestane namaza, znajte da nema, da nema više vjere. Bileže ima Mahmed sa dobrim lance ta da je Ebu Zer radijallahu anhu jedne prilike izišao sa poslanikom sallallahu alaihi wasallame a bila, bila je zima pa je poslanik došao do, jedne, do jednog omanjeg drveta i uzeo za krošnju tog drveta i zdrmao to suho lišće pa je kazao i ono je počelo naravno da pada pa je kazao Ebu Zeru tom ashabu za koga je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao ko hoće da gleda u huluk i u ahlak Isa alejhi salam neka pogleda u Ebu Zer. Kaže Ebu Zer pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem zdrmao to drvo i kazao O Ebu Zer kada čovjek klanja Allahu dželešanu namaz želeći time Allahu ođelešanu lice i zadovoljstvo, sa njega padaju u grijesi, kao što pada ovo lišće suho sa ovoga drveta. Ostane golo drvo bez lišća, suho, tako i čovjek ostane bez grijeha, kao na dan kada ga je njegova majka rodila. Draga moja braćo, namaz, namaz je stup vjere. Namaz je najvrijedniji praktični obred koji je propisan u ovoj uzvišenoj vjeri. Zato ga je uzvišeni Allah Žeršanu propisao 50 puta. Ali iz svoje prevelike milosti je učinio da obavljamo ovaj namaz samo 5 puta. A imamo nagradu kao da ih obavljamo 50 u jednom danu. Namaz je stup vjere. Nema bez namaza vjere. Tako su naši prethodnici razumjeli hadise koji govore o namazu bilježi imam Tirmizi od Šakika ibn Seleme da je rekao nisu ashabi Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallame ni jedno dijelo ostavljanja ni jednog dijela smatrali, smatrali nevjerstvom osim namaza osim namaza i ovo je za zabilježio također imam hakim u svomemu sadreku i kaže imam zehebi da je njen lanac prenosila ta dobar bilježi imam malik u svojoj muveti da su ashabi došli Omeru radijallahu anhu, kada je zboden, kada ga je onaj međusija zbao nožem na sabah namazu, došli su mu nakon toga narednog dana pa mu kazali, o vladaru pravovjernih namaz, sabah je namaz, vrijeme je namaza. Pa je kazao Omer radijallahu ta'ala anhu, nam, as salah, as salah, la havza fil islami men terake as salah, jeste namaz, namaz nema udjela u islamu onaj ko ostavi onaj ko ostavi namaz. Kaže Ibn Abbas radijallahu anhu u predaji koju obileži imam Ebu Jala u svome musnedu sa dobrim lancem prenosilaca kaže čovjek koji ostavi tri džume tri džume koji ostavi bez šarijetski opravdanog razloga takav je svoj namaz bacio iza svojih leđa iza svojih leđa Nema vjere bez namaza. I to namaza koga je obavljao poslanik, sallallahu alaihi wasallam. Ne vrijedi svakakav namaz kod Allaha Đelešanu. Učenjaci Selefa su govorili da će čovjek koji bude obavljao namaz, a ne bude upotpunjavao ruku i srđde, da će doći sa takvim namazom na sudnji dan, pa da će mu se takav namaz baciti u lice poput prohabanog i smrdljivog otirača. Neće mu takav namaz koristiti kod Allaha Đelešanu. Ovo se bileži u jednoj predaji koju bileži Tabaranija od poslanika sallallahu alejhi ve selleme, no međutim ona nije ispravna. Ispravno je da su ovo riječi Selefa. Riječi prvih pokolenja. Oni koji su najveću na pažnju posvećivali namazu. Zato, draga moja braćo, obaveza je svim muslimanima da uspostave namaz u svojim džamijama, u svojim kućama dobrovoljne namaze, da pouče svoju braću muslimane namazu, da bi im se Allah Đelešanu smilovao. Jer ko dođe pred Allaha Đelešanu na sudnji dan sa namazom, ima nade da ga Allah Đelešanu uvede u svoje džennete. No međutim, onaj ko dođe na sudnji dan bez namaza, takav će biti stanovnik vatre i u najdubljim džehennemskim dubinama. Molim uzvišenog Allaha Đelešanu da nas sačuva džehennema i njegovih strahota i da nas učini ustrajnim u obavljanju namaza onako kako je to činio Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme i da nam najbolje učini naša zadnja djela wa sallallahu ala nabina muhammed wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa jazakumullahu khayra jazaa الله أكبر الله أكبر الله Allahu akbar stranica Minber.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 أنا من المشركين Islamska internet stranica Minber. كلما غرد طير في الربا أو لاح فجر كلما فتح زهر أو ترى في ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير Neka među vama bude oni koji će na dobro pozivati i tražiti da se čini dobro, a od zla odrećati. Oni će šta žele postići. أولئك هم المفلحون أشرقت نفسي بنور من فؤادي Islamska internet stranica Minber Allahu Akbar